Aquí suelto. La velocitat té un nom i no és Rodalies. Trens més lents que un discurs de Quim Nadal. Correu, tortugues! Viu l'adrenalina d'arribar tard a l'oficina. Uau! Aquest tren està on fire! No, no, que s'està cremant de debò! Que algú truqui al 112! Sí! Et mola el risc? Amb el nou R1 Epic Challenge Water Park mai saps si la via se l'haurà endut al mar! No! Trens tan vells com les grupis dels Rolling Stones! Ostres! Temps d'espera agònics! I les incidències més absurdes! Mató a l'olla! Hot Rodalies! Retards a tope!